Isaya esura ya 18 Ruhanga mukama wa makiro agali kuija Ulire kigambeki iangalia Yakobo inywe abetererwa aibara ya Isiraeli Ulira inywe bayikuru ba Yuda munaira obusubum kama mwebuga ruhanga wa Isiraeli kyonka ebyo mugamba tibyo mukora mwebuga uko muli bazarwa beki gokitakatifu mugamba oko mwesigaruwanga wa Isiraeli ayetwa omukama wa amaye biraba ileo nkaba mbigambire kara akakara nkabigamba inyenyenene nabimanyisa omubantu marabi aija byabao kibandagara nkabikora ku nimbamanya inywe oko mutali kugambirwa nimugumangana emitima nkekyoma emitwe muina eyo mulinga ebigambe ebi nkabibagambira bugambira kwemakara bitakabairewo omuntu atayijanyu akagira ati bikakorwa ikiuku kyange ekishyane kyange ekibaijano anga ekiyeshano nikyo kyabyangire bikabao otura obiulira mbwenu obirebe byona na toli kubikiriza kuruga kanyaka ndata kukugambira ebiya byonka ebishirikire ebyotamanya bibaireo juba tibyahira kulemwa kugoba mambo enu obaire otaka biuliraga otaka kugamba otimba ile nimbimanya kwema kara kona toina kyora ulire tugira kyomanya ukaigara matu namanya oko otaliba mwesigwa nakake noko uliba mushengi kushagulirana kwema kuzaro nyetanga ekiniga kulinda ekitinwa kyange tinigara kukubona bonya ngakuchwa omunsi niro abantu tulisingiza leba nkujugusire nawe tinkujugusire nkafeza nkubonesize enaku eziri kushusha etanuru yomuliro nakulenga ebyo nimbikora arukitino kyange arukitino kyange kyonka tinakukunda kukunukuruzibwa taliwondi ndijo asaine kuwabwa kitinwa ekiri kyange inye nyenka mpuliriza iwe yakobo iwe isiraeli mpulirize nkakweta nine nyakubao ndi wambere ndi wenzindo ensi katondwa inyenyenene naiguruli katondwa mu bushobora bwange kanye tensi eija kanye teiguru lija muulire nywena muulirwe ni ruhanga ki arabagambire bigambebi endonkwa egyo omukama na agigonza endonkwa egyo omukama agitairewo kutabalira Babiloni atere abakalidayo Ninyi nagambire maranka mweta mulesire marebyo arakora byona biragenduka Mungobe mulire ekigambo eki kwema obutwe ngamba akahatule amakiro gatakabayireo ninye mbao mbono mkama ruwanga antumire na moyo we anyemiremu omukama omuchunguzi wawe omutakatifu wa Isiraeli na gambati ninye omkama ruwanga wawe alikukwegesa ebyomugasho ninye kukoleka mbali olikuragirwa kuraba isi nobe waulire emiyango yange manya wakugizire emirembe erikushusha omuyiga ogutayoma bakubaire mugorogoki ogira amani nkamayengo genyanja oruzaro rwawe bakushusire omushenye nabajikuru bawe bakushusire omushenye oguo baseyire mara tibakuchwekire nanye tinako basirikize muruge babiloni musingwe muruge kalidea mutere mpundu ni mugamba amakuru aga mugamanyise ensiyona mugambe muti omukama yasinga yachungura yakobo omwiruwe Oru mukama yarabyaga iyangalie omumarungu tibagiragayiriwo akabama ize gali kugerani garuga omurwazi akagarura orwazi rwafumukamu amaizi kionko mukama na gambati ati abafakale tibaina mirembe